iymon milliy ma'naviyatimiz asosi jamiyat ravnaqi va baxt saodatining kalitidir shuning uchun bo'lsa kerak ahli qalam ajdodlarimiz yashamoqning asl ma'nosi deb xalqqa iymon sabog'ini berishni tushunganlar xususan hazrat alisher navoiyning hayratul abror asarida azal va abad eskirmaydigan buyuk umum insoniy tamoyil o'rtaga tashlangan kimki jahon ahlig'a inson erur bilki nishoni anga iymon erur hazrat aytmoqchilarki komillik jamiyatida inson degan buyuk nomga ega bo'lmoqning asosiy sharti iymondir demak iymonsiz odam garchi jamiyatda yashayotgan bo'lsa-da, inson sanalmas ekan kimning hayot tarzi iymon asosiga qurilgan bo'lsa o'shanigina inson demoq ravodir ya'ni iymonsiz kishi inson deyishga loyiq emas biz ko'p yillik sho'ro mustamlikasi zamonida asl maqsaddan juda uzoqlashib ketdik dunyoviy ne'matlar ketidan quvish shon shuhrat kimdandir ustun bo'lish kabi mayda narsalar asl maqsadimiz bo'lib qoldi bir so'z bilan aytganda maqsadi asli iborasi o'zining asl ma'nosini yo'qota yozdi holbuki sharq allomalari asrlar davomida bizga maqsadi aslining haqiqiy ma'nosini talqin etib kelganlar xo'sh maqsadi asli nima o'zi unga erishmoq uchun inson nima qilmoq lozim islom ta'limotiga binoan iymon keltirgan kishilarning asl maqsadi jannat va allohning jamolidir mantiqiy fikr shunga olib keladiki azaliy orzusi jannat va tangrining jamoliga yetishmoqni istagan inson iymonli bo'lmog'i va islom arkonlariga to'la amal qilmog'i shart aks holda u ezgu orzusidan judo bo'ladi asl maqsadi jannat va ulug' visol sog'inchi emas o'tkinchi dunyo matohi bo'lib qoladi oqibatda esa jahannam azobiga giriftor bo'lib abadiy istirob va qayg'ular boqiy nasiba qilib beriladi alloh taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladi albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmış jonzotlarning eng yaxshisidirlar ularning parvardigorlari tomonidan beriladigan jazo mukofotlari ostilaridan daryolar oqib turadigan mangu jannatlardir ular o'sha joyda abadul abad qolguvchidirlar iymonli kishi tanishi lozim bo'lgan eng avvalgi buyuk ilm bu Allohning zoti va sifatlaridir inson ko'rgan bilgan anglagan va aksincha ko'rish bilish anglashga qurbi yetmaydigan jami maxluqotlarning yaratguvchisi abadiy qayyum tirik va o'lmaydigan zot allohdir barcha narsa intihoga yo'qlikka ma'dum bo'lishga mahkum azal va abad ibtidosiz va intihosiz zot uning o'zidir ikki jahon hatto bundan boshqa minglab jahonlar mavjud bo'lsa-da, ungagina taslim musallamdir mo'min bo'lgan abadiy rohatga va yaratganning jamoliga talabgorlik da'vo qilganlar avvalo uning zotini tanishlari la ilaha illalloh kalimasiga sidq ko'rsatishlari shart inson tanishi borligiga iymon keltirishi zarur bo'lgan yana bir narsa maxluqotning oliylaridan bo'lmish maloikalar farishtalardir ular shu qadar pokdamonki shu bois jannat qushlari kabi shavqli istiroblardan begonadirlar ular dunyo lazzatlaridan xoli pokiza ruh sohiblari bo'lib tuproq suv shamol va olov kabi inson uchun xos bo'lgan to'rt unsur ularga xos emas farishtalar faqat Alloh amrini ado etish bilangina zavqlanadilar ularning mavjudliklaridan asl ma'ni ham shudir inson ularga iymon keltirishi bilangina emas ulardan ulug' sifatlarga intilishi bilan ham iymon degan yuksak xazinaga ega bo'ladi bizga ma'lumki qur'oni karim insonlarga Allohni tanitish ularni do'zax azobi va abadiy jannat saodatidan ogoh etish uchun tushirilgan haq hujjatdir uni mahkam tutgan kishi baxt saodat sohibi bo'lsa qur'on haqiqatidan chekingan inson abadiy baxtsizdir iymonning yana bir sharti payg'ambarlarni rasullarni tan olishdir iymon keltirgan kishi rasullar payg'ambarlar nabiylarning barchasiga ishonishi ularni tan olishi lozim payg'ambarlar shunday zotlarki har biri go'yo sof bir dengizning gavhari kabidir ular ham farishtalardek haq amrlarini so'zsiz bajaradilar xalqni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka da'vat etadilar kerak bo'lsa mo'jizalar ko'rsatadilar ularning barchalari keltirgan va targ'ib qilgan dinlari qoidalari aslida bitta islomdir qiyomat kunining haqligiga o'limdan keyin qayta tirilish alloh huzurida hisob berish borligiga sodiqlik iymonli kishilarning yana bir muhim amalidir qiyomatning hisob kitobi odamlarni iymonli yoki iymonsizligiga qarab ikki qutbga ajratadi kim uchundir bu kun yavmul azob bo'lishi ham mumkin tarozi sari borgan boshlarning biri tosh boshqasi gavhar bo'ladi do'zax ustidagi sirot ro'parasida qo'rquvdan titrayotgan xalqning saragini sarakka puchagini puchakka ajratadigan bir ulug' kun qiyomat kunidir iymonga da'vogar inson ishonishi lozim bo'lgan yana bir narsa bu qazoi qadarga barcha bo'lgan va bo'ladigan hodisalarning Allohdan ekaniga taslimlikdir chunki insoniyat hayotiga doir yaxshi yomon ishlar lavhul mahfuzda yozilmishdir Bunga ishonmagan kishi musulmon, ya'ni iymon egasi bo'la olmaydi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'pchilik bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Bir kishi qoshlariga kelib salom bergach, iymon nadur deb so'radi iymon allohga uning maloyikalariga payg'ambarlarining haq ekaniga allohni qiyomat kuni ko'rishga o'lgandan keyin tirilishiga ishonmog'ingdir dedilar hadisda xabar berilishicha payg'ambarimizni ko'pchilikning ko'zida bunday imtihon qilgan zot jabroil alayhissalom edilar bundan murod iymon shartlarini payg'ambarlarimiz guvohliklarida xalq ichida tasdiqlatib olmoq bo'lgani ehtimol Alloh bilguvchiroqdir qur'oni karimda hadisi sharifda inson tabiatiga xos ezgu tuyg'ulardan tortib uning ijtimoiy faoliyatida zohir bo'ladigan ezgu amallarigacha barcha barchasi iymonning belgisi deya talqin etiladi shunga binoan aytish mumkinki yaxshilik va ezgulikdan iborat barcha narsalar iymondan dalolatdir lekin barchamiz ham xom sut emgan bandamiz shaytonning sharridan xoli emasmiz shu bois o'z amalimizdan kibrlanib allohning rahmati va fazilatini unutib qo'ymasligimiz kerak inson umrining mazmuni oxiratining saodati iymondadir xalqimizda insofi yo'qning iymoni yo'q degan pur hikmat maqol bor bu maqolning ma'nosi juda chuqur aslida insofli kishi bu iymonli kishidir o'ziga ota onasiga bolasiga qarindosh urug'iga qo'shnisiga jamiyatga insof bilan qaragan inson ikki dunyo saodatini topadi aksincha bo'lsa badbaxtlikdek og'ir kulfatdan dunyo va oxirati zimiston bo'ladi shunday ekan hayotimiz iymon bilan iymonli kishilar bilan hamnafaslikda o'tishini alloh nasib qilsin